Šešioliktas skirsnis Nederėtų sakyti, kad knygos niekad nebuvo skaitomos, turbūt jas kas nors skaitydavo, tik kažkodėl atraudė, kad jos grandinė prirakintos prie savo vietų lyg Biblijos senose bažnyčiose. Daktarui Hudui nuo sava knygų lentyną prilygo viešai bibliotekai. Ir jeigu šitas griežtas moksliškumas galiojo net lentynoms, pristatytoms eilėraščių ir baladžių, bei stalams, apdėtiems gėrimais ir rūkalais, tai aišku savaime, jog labiau nei pagonių šventyklos buvo saugomos kitos lentynos su specialybės veikalais ir kiti stalai su trapiais vos nežaisliniais chemijos ir mechanikos instrumentais. Daktaras Orionas Hodas matavo žingsniais visą butą, ribojamas kaip parašytų mokykliniai vadovėliai, iš rytų pusės šiaurės jūros, o iš vakarų savo sociologinės ir kriminologinės bibliotekos glaudžių gretų. Jis vilkėjo menininkų pamėgtų aksominių švarku, bet be menininkams būdingo netvarkingumo. Plaukai buvo gerokai pražilę, bet vis dar vešlus ir stangrus veidas, prakaulus, bet rausvas ir tarsi ko lūkuriuojantis. Tiek jis pats, tiek jo būstas atrodė ir sustingęs, ir nenustikstantis vietoje, kaip ta didžioji šiaurės jūra, prie kurios, grinai higienos sumetimais, jis pasistatė namą. Likimas tą dieną žaismingai nusiteikęs, stumtelėjo duris ir į šitą ilgą, pedantiškai sutvarkytą, jūros pusėn atsigręžusi butą įleido žmogystą diametraliai priešingą butui ir jo šeimininkui. Po trumpo, bet mandagaus beldimo durys atsivėrė ir kambarin įsirito nedidukį asimetrišką figūrą, vargstantį su skrybelę ir skėčiu lyg su nepaklosne bagažo krūva. Skėtis buvo juodas ir supliuškęs, seniai betaisytas, skribeliai juoda, plačiu aplamdytų graižu, kunigiška, bet retai tiesutinkama Anglijoje. Žmogus atrodė beviltiškai susijaukęs ir pasimetęs. Daktaras žvelgė į ateivį santūriai stebėdamasis, turbūt ne kitai būtų elgesis, jei kambarin būtų įropojęs koks nors melžiniškas, bet aiškiai neplėšrus jūros gyvūnas. Ateivė žvelgė į daktarą, trykštė trykšdamas gerą širdiškumu, nors net gaudamas kvapo, maždaug kaip apkūni šlavėja, ką tik įsispraudusi į omnibusą. Ir buvo sunku susivokti, ko čia daugiau naivaus pasitenkinimo savimi ar visiško nesugebėjimo ganyti savo daiktus. Jūs krebeliai nukrito ant grindų, sunkus kėtis barkštelėjo, praslydęs tarp kojų, jis siekė vieną paskui tūptelėjo pakelti kito, tebesišypsodamas apvalių veidų ir tuo pat metu šnekėdamas – Vadinuosi Braunas, meldžiu atleisti už trukdymą, atėjau maknabų reikalų. Esu girdėjęs, kad jūs nekartą padėjote žmonėms patekusiems į tokią bėdą. Meldžiu atleisti, jeigu suklydau. Besiketiriuodamas jis pagaliau sugrėbė skrybelę ir jokingai linktelėjo jai, tarsi jau būtų viską sutvarkęs. Ne visai supratau jūs, Pabrėžtinai šaltai atsakė mokslininkas, dėje, ko gero būsite supainiojęs adresą. Aš esu daktaras Hudas, užsiimu beveik šimtinai rašymų ir mokslų. Tiesa, reacikiais policija tardavosi su manimi itin sunkiais ir svarbiais atvejais, bet, o, tai be galo svarbu, pertraukė jį žmogelis pasivadinės Braunu. Įsivaizduokite, jos motina draudžia jiems susižieduoti. Ir jis atsilošė kėdėje, sakinų padaręs perversmą filosofijoje. Daktaras Gaudas surūšiai, suraukė antakius, bet akyse sužybo gal pykčio, gal ir linksmumo žiburėliai. Vis dėlto, tarė jis, dar nesuprantu jūsų vizito tikslo. Matote, jėdu nori tuoktis, aiškino žmogelis su dvasininko skrybelė. Magi Maknap ir jaunasis Todhunteris nori tuoktis. Ar gali būti kas svarbiau? Oriono hodo mokslinė sėkmė jam kainavo nepigiai, pasak vienų, sveikatą, pasakytų tikėjimą dievu. Bet jis dar ne visai buvo praradęs mėgavimąsi absurdu. Klausantis naivaus kunigėlio argumentų Iš vidaus pradėjo kutenti tylus juokas ir jis klestelėjo fotelį, nutaisęs ironišką išraišką, lygių gydytojas besiklausas ligaunio. Misteri Braunai, oriai tarė jis, beveik 14 su pusę metų praslinko nuo tos dienos, kai mane buvo kreiptasi patarimo privačių klausimų. Tai buvo byla dėl bandymo nunuodyti Prancūzijos prezidentą kvestiniuose pietuose pas Lordą merą. Dabar, kiek suprantu, problema tokia – Ar jūsų pažįstama magė tinka į porą kažkokiam Todhanteriui? Na kągi, misteri Braunai, aš mėgstu riziką. Įmuosi šitos bylos. Maknabų šeima gaus pačią geriausią mano konsultaciją tokio pat lygio, kaip gavo Prancūzijos Respublika ir Anglijos karalius. Ne, dar geresnė, 14 metų geresnė. Šiandien aš nebeturiu kitų darbų, tad prašom pasakoti. Mažasis dvasininkas, pavardė Braunas, padėkojo jam nuoširdžiai, bet vis dar kažkaip naiviai. Gal šitaip tik tų dėkoti nepažįstamam vyriškiui rūkomajame padavusiam dėktukų, bet juk šį kartą reikėjo dėkoti ir jis dėkojo karališkojo botanikos sodo kuratoriui, einančiam su juo į laukus ieškoti keturlapio dobilo. Beveik be pertraukos po dėkingumo žodžių jis ėmė pasakoti – Taigi, kaip jau sakiau, mano pavardė Braunas, kunigauju katalikų bažnytėlėje, kurią drįstų manyti esate matęs už visų tų išsivingiavusių gatvių šiaurinėme miesto pakraštyje. Pačioje tolimiausioje ir pačioje vingiuočiausioje gatvėje, nusitęsusioje palei jūrą, lyg koks pylimas gyvena didžiai, dorovinga, bet gana ir zlaus būdo mano parapijietį našli Maknap. Ji turi dukterį ir nuomojo kambarius, o tarp jos ir dukters, tarp jos ir nuomininkų, na, drįstų sakyti, čia būtų ilga kalba. Šiuo metu ten tik vienas nuomininkas, jaunas vyriškis, pavardė Todd Hunteris, bet su juo daugiau rūpešių negu su visais ankstesniais, nes jis nori vesti jaunąją šeimininkę. O jaunoji šeimininkė, paklausė daktaras Hudas, širdie vis labiau smagindamasis, ko jinai nori. Savaime aišku, jį nori tekėti už jo, sušuko tėvas Braunas, net įsitiesdamas kėdėje, dėl to ir kilo ta baisi painiava. Išties jaubinga misliai, pripažino daktaras Hudas. Džeimsas Todhanteris, kalbėjo dvasininkas, kiek žinau, labai padarus jaunuolis, nors tiesą sakant apie jį žinoma ne itin daug. Guvus, tamsoko gymio, lieknas, mitrus, tarsi beždžiaunė, skutasi glotniai kaip aktorius, lipšnus kaip tikras dvariškis. Kišenis pilnos pinigų bent taip atrodo, tačiau niekas nežino, kuo jis verčiasi. Mrs. Magnab pesimistiškos prigimties moteriškiai, tvirtai įsitikinusi, kad kažkuo siaubingu, greičiausiai susijusiu su dinamitu. Tos dinamito bombos matyti yra drovios ir begarsės, nes varšelis kasdien užsirakina kelioms valandoms ir kažką studijuoja. Jis sako, jog tai laikina ir būtina, bet to e, žada viską paaiškinti prieš vedybas. Tai turbūt viskas, kas žinoma bet Mrs. Maknap e, papasakos jums kur kas daugiau netgi tai, kuo pati ne visai tikra. Jūs puikiai žinote, kad paskalos veša lyg žoliai, kai tik tai pasitaiko kas nors nepaaiškinama. Pasakojama, kad kambaryje girdėti šnekantis du balsus, bet kai atidaro duris, Todhanteris visada būna vienas – Pasakojama, jog kartą brėkštant iš pakrantės ūkų, gal net iš pačios jūros, išniro paslaptingas aukšto ūgio vyriškis su cilindru, pirštų galais atėjo per smėlyną ir sodelį už namo, o paskui jį girdėjo kalbantį su nuomininku pro atvirą langą. Pokalbis atrodo virto barniu, Tod Hunteris piktai užtrenkė langą, o vyriškis su cilindru vėl išnyko pakrantės ūkę. Šitą legendą pasakoja šeima, kas kart pasibaimindama, tačiau misis Maknap labiau mėgsta jos pačios sukurtą siužetą. Tas kitas, kad ir kas jis būtų, naktimis išlenda iš dideliais skrynios kampe, kuri keurą dieną užakinta. Kaip matote, už paslaptingų Todd Hunterio durų slypi tūkstančio ir vienos nakties stebuklai ir baisybės, o visų tų paskalų fone – Neaukštas vyrukas, dailiai pasiūtų juodų švarku, punktualus ir beidis kaip svetainės sieninis laikrodis. Nuoma visada moka laiko, gerai tik tai arbatą, be galo geras vaikams ir gali linksminti juos keurą dieną, o paskutinis labiausiai nerima kelias dalykas yra tas, kad jis taip apžavėjo vyresnėje dukterį, jog šį eitų su juo prie altoriaus, kad ir rytoj. Žmonės paskyrė savo gyvenimą svarbioms teorijoms, mėgsta taikyti jas ir smulkmenoms. Garsų specialistas su malonumu nusileido iki prastuolio dvasininko lygio. Patogiai atsilošęs fotelyje, jis prabilo nuovadžiaujančio paskaitininko tonu. Net ir menkiausio atveju naudinga prisiminti esminius gamtos dėsnius. Kokios nors vienos gėlės gali ir nepakasti pirmosios šalnos, bet rudenį vysta kokio akmenuko gali ir nesušlapinti potvinis, bet potvinis kartojasi. Mokslininko akimi žiūrint, visa žmonijos istorija yra kolektyvinių judėjimų, žudinių ar migracijos serijos, panašiai kaip masiškas musių gaišimas žiemą arba paukščių grįžimas pavasarį. O istorijos pagrindas yra rasiai. Rasiai, kuri religija rasiai formuoja įstatymus, rasiai kelia karus – Nežinau ryškesnio pavyzdžio už tą laukinę, nenorinčią bendrauti ir nykstančią gentį, kurią paprastai vadiname keltais. Mūsų bičiuliai maknabai yra jos atstovai. Kresni, tamseveidžiai, svajingo ir ambaus būdo, keltai lengvai patikė prieštaringų bet kokio įvykio aiškinimu, na kad ir tuo, prašom man atleisti, ką skelbėte judu su savo Kristumi. Argi reikia stebėtis, kad tokie žmonės, liuliuojami jūros ošimo iš vienos pusės ir bažnyčios, dar kartą prašyčiau man atleisti, litanijų iš kitos, apgaubė fantastiko šydų visai žemiškus dalykus. Jūs, ribojama savo parapijos pasaulėlių, matote tik tai konkrečią Mrs. Maknab, išgazdintą konkrečiaus pasakėlės apie du balsus ir aukštą vyriškiai išeinant iš jūros. O žmogus turintis mokslininko vaizduotę mato ištisus klanus Maknabų, pasklidusių po pasaulį, vienodų kaip to paties pogrupio paukščiai. Jis mato, kaip tūkstančiai našlių, tūkstančiuose namų, varvina liguisto įtarumo lašus į kaimyno arbatos podukus. Jis mato, nespėjus mokslininkui užbaigti sakinio, vėl pasigirdo beldžiant į duris, tik kur kas nekantriau. Kažkas skubėjo koridorium, šiuždėdamas sijonais, ir štai tarp durį pasirodė skoningai apsirengusi, bet įsidraikiusi ir nuo skubėjimo išraudusi mergina. Jos šviesius plaukus buvo sušiaušęs jūros vėjas ir ji būtų buvusi tikrai graži, jei ne tie škotiškiai skrostikauliai, šiek tiek per stambų, šiek tiek per tamsus. Atleiskite už tokį įsiveržimą, serę, atsiprašė jį, trūkčiojančių balsų lyg komanduotų, aš atskubėjau paskui tėvą Brauną, atsitiko nelaimį. Tėvas Braunas šiek tiek sutrikęs pradėjo stotis. Kasgi dabar pasidarė magė? paklausė jis. Džeimsas, ko gero, nužudytas, atsakė mergina, dar net gaudama kvapo. Tasai glasas vėl buvo atėjęs pas jį, aš aiškiai girdėjau už durų juo šnekantis. Balsus lengva atskirti. Džeimsas kalba storai, grebluodamas, o anas plonai vis padrebindamas. Tasai glasas, pakartojo dvasininkas šiek tiek suglumęs, Aš žinau, kad jis pavardė glasas, paaiškino mergina vis labiau nekantraudama. Aš klausiausi už durų. Jie ginčijosi turbūt dėl pinigų, nes girdėjau Džeimsą nuolat kartuojant. Gerai, misteri glasai, arba ne, misteri glasai, paskui du arba trys misteri glasai. Bet mes tik gaišuojame kalbėdamiesi, eime greičiau, gal dar spėsime. Bet kur jūs norite suspėti, paklausė daktaras Hudas, aiškiai susidomėjęs viešne. Kodėl tas misteris glasas ir jo finansiniai reikalai verčia taip skubėti? Aš bandžiau išlaužti duris, bet nepaėgiau, trumpai atsakė mergina, tada apibėgau namą ir šiaip taip užlipau ant palangys. Kambaryje buvo prieblanda, lyg ir tuščia, bet galėčiau prisiekti, kad įžiūrėjau Džeimsą susirietusi kampe. Gal jį nudūrė, gal pasmaugė. Tai išties ne jokai, tarė tėvas Braunas ir atsistoja, sugraibė nepaklusnių savo daiktus. Aš kaip tik tai pasakojau jūsų istoriją šitam džentelmenui, tačiau jo pažiūra smarkiai pasikeitė, oriai įsiterpė mokslininkas. Jaunoji ledėje nebetrodo man tokia keltiška kaip iš pradžių. Dabar aš laisvas, tad užsidėsiu skrybelę ir mielai paėjėsiu su jumis. Po kelių minučių visi trys priejo niūrios Maknabų gatvės kampą. Mergina žengė tvirtai ir sparčiais kalnietės žingsniais, kriminologas su nerupestingo vaikšnėtojo graštumu, netaip jau tolimo leopardo eigaščiai, o dvasininkas bidzeno ristelę, visai negalvodamas apie orumą. Šio miesto pakraštys neįtin neįgyja daktaro užuominas apie slogės nuotaikas keliančią aplinką. Įsisklaidę namai stovėjo vis atokio vienas nuo kito, kartodami vingiuotą kranto liniją. Pavakarė buvo besibaigianti ankstyvą, kažkokia nerimastinga prietema, violetiniai tarytum išsilėjęs rašalas jūra grėsmingai šniaukšti, skurdžiame maknabų sodelėje besileidžiančiame į pakrantės mėlį styrojo du juodi, pliki medžiai panašūs į šetono letenas iškeltas iš nuostabus – Миссис Макнаб atbėgant į gatvę jų pasitikti su panašiai iškeltomis rankomis, šešėliui krentant ant nuožmaus jos veido ir pati šiek tiek panešėjo į šetoną. Mokslininkas ir dvasininkas tik tai kada niekada įterpdavo po žodelį, kai jį spiegių balsu pakartojo dukters pasakojimą, pasodrindama pačios prasimanytomis detalėmis, reikalaudama atkeršyti misteriui Glasui už nužudimą ir misteriui Todd Hunteriui už tai, kad leidosi nužudomas pastarąją dėkojam dar ir už tai, kad išdryso pirštis jos dukteriai ir už tai, kad neišgyveno iki vedybų dienos ir netesėjo duoto pažado. Siauruto kaučių jie apėjo namą ir sustojo prie nuomininko durų. Daktaras Rudas vikrai kaip senas seklys stumtelėjo petim duris ir išlaužė. Atsivėrė bežadys tragedijos vaizdas. Niekas matęs jį, nors akimirką nesuabejotų, kad kambaryje grumtasi dviejų – o gal ir daugiau žmonių. Ant staliuko ir aplink jį buvo primėtyta kortų, sakytum, kažkas taigiai nutraukė lošimą. Dvi taurai stovėjo ant kito staliuko, vyno jas nespėta įpilti, o trečia šukių žvaigždė buvo pažirusi ant kilimo. Netoli jos gulėjo ilgas peilis ar trumpas kardas tiesus su įmantrėjai išdabinta rankena. Ant e, matinių ašmenų krito pilka šviesa nuo rūškano lango, už kurių švininėme jūros fone juodavo medžiai. Kitame kambario kampe buvo nurėdėjęs džentelmeno cilindras, sakytum, ką tik numuštas nuo kieno nors galvos. Atrodė, kad jis dar ritasi, o tolimajame kampe nudreiptas tartum bulvių maišas, bet suraišiotas lyg geležinkelio bagažas, tysojo misteris Jamesas Todhunteris su šerpio užišta burna ir šešis ar septynis kartus suverštas virvėmis per alkūnės bei kulkšnis. Jo rudos akis guviai dairėsi. Daktaras Orionas Hudas akimirką staptelėjo ant damlio prie durų ir apžvelgė visą nebylų smurto vaizdą. Paskui sparčių žingsnių perėjo per kilimą, paėmė cilindrą ir rimtų veidų pamatavo ant vis dar suvystyto Todd Hunterio galvos. Cilindras buvo toks didelis, kad beveik siekė pečius. Misterio glaso skribeliai, tarė daktaras su kišininiu, didinamuoju stiklu tirinėdamas pamušalą, Kaip tai paaiškinti? Misterio glaso nėra, o jos skrybėlė čia. Misteris glasas nėra nerupestingas savo rūbų atžvilgiu. Šita skrybėlė madinga, sistemingai valoma ir blizginama, nors ir nebenauja. Manau, kad jis apysinis dabita. Vieš, patie dievė, garsiai sušuko magi Maknab. Ar neketinate pirmiausia trišti žmogų? Aš sąmoningai sakau apysenis, kalbėjo mokslininkas, nors mano argumentai galimas daiktas kiek pritempti. Žmonių plaukai slenka labai nevienodai, bet tai neišvengiamas procesas, tad neseniai dėvėtos skrybėliais viduje per didinamą į stiklą turėčiau pastebėti šiek tiek plaukų. Jų ten nėra ir tai leidžia spėti, jog misteris glasas plikas. Dabar prisiminkime ploną ir padrebinantį balsą, taip e, vaizdžiai nupasakota mis maknap, kantrybės brangioji ledį, kantrybės. E, pridėkime pliką keušą prie senatviškam įniršiui būdingo tono ir drįstų manyti, galime daryti prielaidą, čia lankiusis pagyvenusio amžiaus žmogų. Judrų, nepaisant metų ir beveik nebejotinai aukšto ūgio, galėčiau pasiremti pasakojimu, jog jis anksčiau buvo pasiraudęs prie lango. Aukštas džentelmenas su cilindru – bet, manau, turiu patikimesnį įrodymą. Sudaužytos tauriais šukiais pažirusios po visą kambarį, bet viena užliekusi ant aukštos lentynos prie židinio. Ji nebūtų patekusi ten, krisdama iš palyginti neaukšto žmogaus misterio Todhunterio tipo žmogaus rankų. Beje, įsiterpė tėvas Braunas, ar nederėtų pirmą atrišti misterį Todhunterį? Pamoka, kurią mums duoda vyno tauris, tuo dar nesibaigia. Lik niekur nieko varė toliau specialistas. Iš karto pasakyčiau, jog tasai glasas, plikas ir tužmingas, ne tiek dėl amžiaus, kiek dėl palaido gyvenimo. Kaip žinome, misteris Todd Hunteris kuklus, taupus džentelmenas, negerintis vaigalų. Nei kortos, nei vyno stiklai nebūdingi jo gyvenimo būdui, vadinasi, jie buvo skirti aptariamam svečiui. Ženkime kitą žingsnį. Misteris Todhunteris gali turėti bet kokių indų, bet vyno čia nematyti. Ką jis ketino pilstyti į tas taures? Man išsyk peršasi prielaidą. Brandy ar viskį, gal net labai brangios rūšies iš gertuviais iš paties misterio glaso vidiniais kišeniais. Mes lyg ir sukūrėme žmogaus portretą, tiksliau nusakome tam tikrą tipą. Aukštas, pagyvenęs, elegantiškas, bet jau apvytęs, turintis polinkį kortoms ir svaigalams, gal net įjunkęs juos. Panašių džentelmenų neretai sutinkame visuomenės tarp sluoksniuose. Jeigu neleisite man jo atrišti, aš bėgsiu į gatvę ir šauksios policijos, nebeištvėrė mergina. Aš nepatarčiau, mis Maknab, šaltai tarė daktaras Hudas, taip skubiai kviesti policiją. Tėvi Braunai, visai rimtai prašyčiau jūs nuraminti savo aveles, jų pačių labui, ne mano. Taigi mes šitą sužinojome apie misterio glaso išvaizdą ir polinkius. O kas minė žinome apie misterį Todd Hunterį? Štai trys svarbiausi faktai. Jis taupus, daugiau ar mažiau pasiturintis ir saugo paslaptį. Turbūt jau aišku, kad tai trys pagrindiniai šantažuojamojo žmogaus požymiai. Taip pat akivaizdu, jog aptrinti madingi rūbai, smerktiniai įpročiai ir spigus įtužis, jį šantažuojančio misterio glaso požymiai. Ir štai prieš mus du tipiški tylėjimo už pinigus tragedijos personažai. Vienoje pusėje padorus, kažką slepinti žmogus, iš kitos West Endo grobonis suodės tą paslaptį. Tie du žmonės šiandien susitiko, susikivirčijo, susigrūmė ir ginklų pralėjo kraują. Ar jūs ketinate traišiuoti tas virves ar ne? Primiktinai paklausė mergina. Daktaras Hudas atsargiai padėjo cilindrą ant salelio ir prie prie belaisvio. Įdėmiai apžiūrėjo jį, net šiek tiek kilstelėjo ir pasuko suėmės už pečių. Paskui trumpai drūtai atsakė, ne, manau, kad šitos virvės gerai pasitarnaus, kol atvyks jūsų draugai policininkai su antrankiais. Tėvas Braunas niūriai spoksojasi kilimą, pakėlė apvalų veidą ir paklausė, Kad tai reikštų, mokslininkas pakėlė nuo kelimo durklą su įmantre rankena ir atsakė kruopščiai apžiūrinėdamas jį. Kadangi radote misterį Todd Hunterį surištą, tarė jis, tai išsik nusprendėte, jog jį surišo misteris Glasas ir po to iš visko sprendžiant paspruko. Keturios priežastys verčia tuo abejoti. Pirma, kodėl toks pošeiva, kaip mūsų draugas Glasas, paliko cilindrą išeidamas savo norų? Antra, kalbėjo jis eidamas prie lango, štai vienintelis išėjimas ir jis uždarytas iš vidaus. Trečia, ant šito ašmenų aptikau kraujo lašelį, bet misteris Todhanteris neturi žaizdų. Misteris Glasas, gyvas ar miręs, įsinešė tą žaizdą. Imkime pirmą galimybę. Atrodo kur kas labiau įtikėtina, jei šantažuojamas asmuo nužudo kankintoje o ne pastarasis žąsį, dedančią aukso kiaušinius. Manau, kad logika sudėjo čia taškus. Betgi virviais net lyžo dvasininkas žiūrėdamas į jį susižavėjusiu ir sutrikusiu žvilgsniu. Ah, virviais, keisto tonu nutęsė ekspertas. Miss Maknab netvėrė norų sužinoti, kodėl neišvaduoju misterio Todhunterio. Gerai aš atsakysiu. Todėl, kad misteris Todhunteris puikiausiai gali atsirišti pats, kai tik tai panorės. Ką? Žioptelėjo visi skirtingomis nuostabos intonacijomis. Aš apžiūrėjau visus mazgus, ramiai paaiškino Hudas. Atsitiktinai šitą nutuokiu apie juos, tai beveik atskira kriminologijos rytis. Kiekvieną mazgą jis užišo pats ir gali pats atleisti. Joks priešas nepridėjo čia nei piršto. Visa istorija su virvėmis mikliklas tautį, kad pagalvotumėte, jog auka jis, o ne tas nelaimingas glasas, kurio lavonas turbūt pakastas sode ar įkištas į žedinį. Visi slogiai tylėjo, kambariai darėsi vis tamsiau, medžių šakos atrodė dar labiau iškreivintos, pajuodusios, priartėjusios, likokios gelmių pabaisos, gal krakenai, gal sepijos ar besiraitantis polipai, išropojusios į krantą pasižiūrėti paskutinio tragedijos akto. Lygiai taip pat tik tai anksčiau išliaužė iš jūros tragiškasis piktadarys ir jo auka, siaubingas žmogus su cilindru. Sutemos tirštėjo, susiliedamos su šlykščiu šantažo tvaiku, niekšingiausių žmogaus poelgių, nes tai nusikaltimas, dangstantis kitą nusikaltimą, juodas pleistras ant dar juodesniai žaizdaus. Paprastai ir mūsų šiek tiek komiškas dvasinko veidas sumai pasikeitė, jisai net prisimerkė iš smalsumo – Tai nebebuvo anas ankstyvesnis, vaikiškai naivus malsumas. Greičiau tai gimstančios minties malsavimas, jai dar tik tai formuojantis. Drįstu prašyti pakartoti, droviai paprašė jis, tai jūs manote, kad tas Todhanterį sugeba pat save surišti ir atrišti? Aš taip manau, patvirtino daktaras. O Jeruzalė, sukliko Braunas, nejaugi tai įmanoma. Jis nušuoliavo per kambarį it triušis ir pagautas naujo impulso, įsistebeilijo į pusiau uždengtą belaisvio veidą, paskui atsisuko į kitus. Viskas aišku, susijaudinio įsirektelėjo jis. Argi nematote iš jo veido, tik pažiūrėkite į jo akis. Profesorius ir mergina – pasiekė tėvo Brauno žvilgsnį. Nors plati juoda šerpė visiškai dengė Todhanterio veido apatinę pusę, abiems pasivaideno, kad viršutinė dalis kažkaip keistai juda. Kokios keistos jo akis, susijaudino mergina. Jūs žvėrys, jam turbūt labai skauda. Manau, kad ne tai, tarė daktaras Hudas, jokių išaiška tikrai ypatinga, bet aš sakyčiau, kad šitos įžambios raukšlelės greičiau reiškia lengvą psichikos sutrikimą. Na, ką jūs, rektelėjo tėvas Braunas, argi nematote, kad jis juokėsi? Juokėsi net krūptelėjo daktaras. Po galais iš ko jam juoktis? Kaip čia pasakiu, sutriko tėvas Braunas, meldžiu neįsižeisti, bet manau, kad jis juokėsi iš jūsų. Aš ir pats būčiau linkęs pakikenti dabar, kai žinau. Ką jūs dabar žinote, šiek tiek sudirgęs paklausė Udas. Dabar aš žinau, atsakė dvasininkas, kuo užsiiminėja misteris Todhunteris. Jis sukinėjusi po kambarį beprasmiškai įsispoksodamas čia į vieną, čia į kitą daiktą ir nuolat prapliupdamas tokiu pat beprasmišku juoku, nemaloniai nuteikdamas kitus priverstos tai stebėti. Jis garsiai juokėsi iš cilindro, kvatojo už pilvo griebdamasis, o kraujo lašas ant ašmenų sukėlė jam vos ne konvulsijas, po to atsisuko į tyliai nirštantį specialistą. Daktarė Hudai, entuziastingai sukliko jis, jūs didis poetas, jūs prikėlėte iš nebūties neegzistuojančią būtybę, jūs pakilote kur kas arčiau dievų, negu vien registruodamas faktus. Faktai banalus ir jokingi, jie nei iš tolo neprilyksta jūsų vaizduotės jėgai. Absoliučiai nesuprantu, ką jūs čia kalbate, išdidžiai atrėžė daktaras Hudas. Mano faktai visiškai nepaneigiami, nors žinoma, jie ne visi. Galima skirti vietos intuicijai arba poezijai, jums labiau patinka šitas terminas, tik tai todėl, kad dar nesurinktos reikimos detalės. Misterio glaso išnykimas, taip, taip, pritarė mažasis dvasininkas energingai, linksėdamas tai svarbiausių, svarbiausias dalykas. Misterio glaso išnykimas, jo taip labai nėra, susimastęs pridūrė jis, kaip dar niekad nieko nebuvo. Jūs manote, kad jo nėra mieste? paklausė daktaras. Manau, kad jo iš vis niekur nėra, atsakė tėvas Braunas. Kaip sakoma, jo nėra iš esmės. Jūs rimtai įsitikinęs, šipsodamasis paklausė ekspertas, kad toks žmogus neegzistuoja? Dvasininkas linktelėjo. Dėja, taip. Orionas Hudas paniekinamai nusijuokė. Na gerai, tarė jis, prieš pereidami prie šimto pirmo priešingo įrodymo, imkime patį pirmąjį, tą, su kuriuo susidūrėme vos įėję. Jeigu misterio glaso nėra, tai kieno šitas skribeliai? Misteri Todd Hunterio atsakė tėvas Braunas, bet jinai jam per didelį nekantriai šūktelėjo hudas, turbūt net negalėtų jo susidėti.